Šeštas skirsnis. Vežėjas dar nespėjo šūktelti vartininkui ir sunkus vartai atsidarė. Grafą pamatė iš tolo, o Paryžiuje, kaip ir Romoje, kaip ir visur, visi jam patarnaudavo žaibo greitumu. Taigi vežėjas, nestabdydamas arklių, įvažiavo į kiemą, apsuko pusę rato ir vartą jam už nugaros užsitrenkė dar nenutilus jų girgždesiui alėjos smėlyje. Karieta sustojo kairėje priengio pusėje. Prie durelių pasirodė du žmonės. Vienas buvo Ali, kuris šypsojosi savo ponui kupinu nuo širdaus džiaugsmų šypsnių ir buvo atlygintas vien paprasto Montekristo žvilgsniu. Antrasis pagarbiai nusilenkė ir ištiesė ranką, tarsi norėdamas grafui padėti išlipti iš karietos. Dėkoju, ponas Bertučijau, tari grafas, lengvai nušaukdamas nuo trijų karietos laiptelių, o notaras Laukia mažoje svetainėje jūsų šviesybę, atsakė Bertučijus. O vizitiniais korteliais, kurias turėjote užsakyti sužinojęs namo numerį, jūsų šviesybė jos jau padarytos. Aš buvau pas geriausią Palero Jalio graverį ir jis padarė korteles man tenai esant. Pirmoji kortelė, kaip liepėte, tušto jau buvo nusiųsta ponui baronui Danglarui, deputatui Šose Danteno gatvį 7 numeris. Kitos padėtos jūsų šviesybės miegamajame ant žydinio. Gerai, kelinta valanda. Ketvirta. Mundekristas padavė savo pirštinę, skrybelę ir lasdelę tam pačiam liokajui prancūzui, kuris iš grafo de Morsero prieškambarių puoli pakviesti karietos. Paskui, sekdamas Bertučijų, kuris rodė jam kelią, nuėjo į mažąją svetainę. Kokios skurdžios statulo šiame prieškambaryje, pasakė Montekristas, tikiuosi, kad jaus bus išgabentus iš čia. Bertučijus tylėdamas nusilenkė. Kai buvo sakęs ekonomas, notaras laukė mažojoje svetainėje. Tai buvo žmogus išvaizda panašus į orų sostinės raštininką, prasimušusi iki puikiaus priemešio notaro tarnybos. Jūs esate įgaliotas parduoti užmešio namą, kurį aš ketinu pirkti, paklausė Montekristas. Tai ponas grafė, atsakė notaras. Pardavimo aktas paruštas, tai ponas grafė, turite jį, štai jis. Puiku. O kur tas namas, kurį aš perku? Nerūpestingai paklausė Montekristas, kreipdamasis lyg į Bertučijų, lyg į notarą. Ekonomas gestų parodė nežinas. Notaras apstulbęs žvilgtelėjo į Montekristą. Kaip, tarė jis, ponas grafas nežino, kur yra jo perkamas namas? Prisipažinsiu, nežinau, atsakė grafas. Grafas jo nematė? Kaip aš galėjau jį pamatyti? Aš tik šį rytą atvykau iš kadžio, Niekada nesu buvęs Paryžiuje ir net Prancūzijoje esu pirmą kartą. Tuomet kas kita tarė notaras. Namas, kurį ponas grafas ketina pirkti, yra Otejyje. Išgirdę šiuo žodžius, Bertučijus išbalo. O kur tas Otejis? paklausė Montekristas. Visai netoli nuo čia, grafė, atsakė notaras, šiek tiek už pasį, puikiai vieta vidury bulonės miško. Taip arti? paklausė Montekristas. Tai koks šie užmiešio namus? kokio velnio Bertučijų išrinkote man namą prie pat užtvaros? Aš, sušūko ekonomas karštai, ponas grafė, jūsų šviesybė niekada man neliepė išrinkti jums užmeščių namų, gal jūsų šviesybė teiktųsi prisiminti? Taip, tikrai, tarė Montekristas, dabar prisimenu. Perskaičiau laikraštyje skelbimą ir mane suviliojo apgaulingi žodžiai – užmieščio namas. Dar nevėlu, gyvai prašneko Bertučijus ir jeigu jūsų šviesybė teiksis pavesti man suieškoti kitur, aš rasiu ką nors geresnių arba Angiene, arba Fontene Oroze, arba Belvių. Tiesą sakant, tai nesvarbu, nerūpestingai tarė Montekristas. Jeigu jau tas namas yra, tegu jis ir lieka. Ir jūsų šviesybės grina teisybė, išvaliai tarė notaras, kuris bijojo netekti honorarų. Tai puikiai sodyba, sraunus vanduo, tankius giraitais, patogus namas – nors ir seniai apleistas, jau nekalbant apie baldus. Tegu jie ir nenauji, bet gana vertingi, ypač mūsų laikais, kai seni daiktai madingi. Prašau man atleisti, bet aš manau, kad ponas grafas taip pat pritarė šių dienų skoniui. Kalbėkite, nesivaržykite, tarė Montekristas. Tai sakote, ten padurus namas? Grafė jis ne tik padurus, bet ir puikus. Kągi, neverta praleisti tokios progos, tarė Montekristas. Malonėkite aktą, ponas notarė ir jis greitai pasirašė dokumentą, žvilgtelėjęs į punktą, kuriame buvo pažymėti savininkų vardai ir kur yra namas. Bertučiau, tar jis, atneškite ponui notarui 55 tūkstančius frankų. Ekonomas išėjo netvirtų žingsnių ir grįžo su ryšuliu banknotų. Notaras perskaičiavo juos pavyzdingai stropiai kaip žmogus, kuris žino, kad į tokią sumą įeina ir jo honoraras. Dabar paklausė grafas, ar jau baigėme visus formalumus? Taip, ponas grafė. Raktus turite? Jie pas vartininką, kuris saugo namą. Bet štai įsakymas, kuriuo remdamasis, jis jums viską perduos. Labai gerai. Montekristas linktelėjo notarui, tartum sakydamas, jūs man daugiau nereikalingas galite eiti. Bet man rodos, tarė sažiningasis notaras, ponas grafas apsirikote. Su visomis išlaidomis man priklauso tik 50 tūkstančių. O jūsų honoraras? Įeina į tą sumą, ponas grafė. Bet jūs atvažiavote čia iš Otejo, taip žinoma. Tai juk reikia užmokėti jums už gaišatį, tarė grafas. Ir atleido jį rankos mostu. Notaras išėjo atvolas, linkčiodamas iki žemės. Pirmą kartą per visą laiką, kai jis įtrauktas į notarų sąrašus, sutiko tokį klientą. Išleiskite poną notarą, tarė grafas Bertučijai. Ekonomas išėjo. Likęs vienas, grafas tučto jau išsijėmė iš kišenės užrakinamą piniginę, ją atrakino mažu rakteliu, kurį nešiodavosi ant kaklo ir su kuriuo niekada nesiskirdavo. Pasirausęs piniginėje jis išsitraukė vieną lapelį, kuriame buvo kažkas parašyta ir palygino su pirkimo aktu gulinčiu ant stalo, tarsi tikrindamas savo atmintį. Oteis, Fontanų gatvė, 28 numeris. Taip ir yra, tarė jis. Dabar klausimas, kiek galima tikėti prisipažinimu, padarytų dėl religinės arba fizinės baimės. Tiek to, po valandos viską sužinosiu. Bertučiau, sušuko jis, kaukštelėdamas kažkokiu plaktukėliu per varpelį, kuris suskambėjo šaižiai ir pratisai nelyginant tam tamas. Bertučiau. Ekonomas pasirodė ant slenkščių. Ponas Bertučiau, tari grafas, jūs man kažkada sakėte, kad buvote Prancūzijoje. Taip jūsų šviesybė? Kai kuriuose vietose esu buvęs. Tikriausiai pažįstate Paryžiaus apylinkės. Ne, jūsų šviesybė, ne, atsakė ekonomas, nervingai drebėdamas. Montekristas, puikiai nusimanas apie tokius dalykus, teisingai suprato, jog Bertučijus dreba dėl to, kad smargiai jaudinasi. Apmaudu, kad jums neteko lankytis Paryžiaus apylinkėse, tarė jis nes aš šį vakarą noriu apžiūrėti savo naująją sodybą ir vykdamas kartu su manim, jūs tikriausiai galėtumėte man daug ką paaiškinti. Į Otejį? Sušuko Bertučijus, kurio tamsus veidas baisiai išbliško. Man važiuoti į Otejį? Bet kas čia nuostabaus, kad važiuosite į Otejį? Kai aš gyvensiu Otejyje, jums ten teks buvoti, jeigu pas mane dirbate. Bertučijus nuleido galvą, neišlaikęs valdingo savo pono žvilgsnio ir stovėjo nejudėdamas bežadis. Kas čia yra? Kas jums? Aš turiu skambinti du kartus, kad man paduotų karietą? Tarė Montekristas tonu, kurio Liudvikas XIV pasakė savo garsų jį, man vos neteko laukti. Bertučijus puolė iš svetainys į prieškambarį ir sušuko kėmių balsu. Jo šviesybei karietą, Montekristas parašė keletą laiškų, kai užanspaudavo paskutinį tarpduryje pasirodė ekonomas. Jau šviesybės karieta prie durų, tarė jis. Gerai, pasiimkite pirštinės ir skrybelę. Ar aš važiuosiu su ponu grafu? Sušuko Bertučius. Aišku, jums juk reikės šitą patvarkyti, jei aš ketinu ten gyventi. Niekas grafui neprieštaraudavo ir ekonomas klusniai nusekė paskui jį. Montekristas įlipo į karietą ir ženklų pasiūlė Bertučijui padaryti tą pat. Septintas skyrius. Namas Otejyje. Montekristas pastebėjo, kad Bertučijus, lipdamas iš priengių, korsikietiškai persižegnojo. Nykščių nubrėžė orę kryžių, o seisdamas į karietą sušnipždėjo trumpą maldelę. Kiekvienas kitas nesmalsus žmogus būtų pasigailėjęs keisto bjaurėjimuose, kurį gerbiamas valdytojas parodė grafų sumanytam pasivažinėjimui į užmiestį. Bet Montekristas matyt buvo per daug smalsus, todėl ir netleido Bertučiaus nuo taus kelionės. Po 20 minučių jie jau buvo Otejyje. Ekonomas vis labiau jaudinosi. Važiuojant į kaimą, Bertučijus, nulindęs į karietos kampą, karšlegiškai drebėdama žiūrėjo į kiekvieną namą, pro kurį jie važiavo. Liepkite sustoti Fontano gatvėje prie 28 numerio, pasakė grafas negailestingai žiūrėdamas į valdytoją. Prakaitas išpylė Bertučijui veidą, bet jis pakluso. Iškišo galvą iš karietos ir šūktelėjo vežėjui. Fontano gatvė 28 numeris. Tas namas buvo pačiame kaimo gale. Važiuojant visiškai sutemo, dangų aptraukė juodas debesis, pilnas elektros ir teikęs toms ankstyvoms sutemoms dramatiniai scenos iškilmingumą. Karieta sustojo ir liokajus puolė atidaryti durelių. Na, Bertučiau, tarė grafas, jūs nelipate. Gal žadate likti karietoje? Bet kas jums šiandien? Bertučijus iššoko iš karietos ir pakišo grafui petį. Tas jį atsirėmė ir palengva nulipo laipteliais. Pabelskite, tarė grafas, ir praneškite, kad aš atvykau. Bertučiai jūs pabeldė, durys atsidarė ir pasirodė vartininkas. Ko reikia, paklausė jis. Atvyko naujasis jūsų šeimininkas, paaiškino Liokajus. Ir parodė vartininkui notaro pažymėjimą. Tai namą pardavi? paklausė vartininkas. Ir tas ponas čia gyvens? Taip, draugužiai, atsakė grafas. Ir aš pasistengsiu, kad jūs nesigailėtumėte buvusio šeimininko. Prisipažinsiu, ponė, tarė vartininkas, aš jo nesigailiu, nes mes jį labai retai matydavome. Štai jau penkeri metai, kai jis pas mus nebuvo atvykęs ir labai gerai padarė parduodamas namą, kuris nedavė jam nei skatiko pelno. O kuo vardu buvo ankstesnysis jūsų šeimininkas? paklausė Montekristas. Markizas Desenmeranas. Esu tikras, kad jis nepaėmė už namą tiek, kiek jam pačiam kainavo. Markizas de Senmeranas, pakartojo Montekristas. Man ta pavardė lyg girdėta. Markizas de Senmeranas. Ir jis dėjosi, jog nori prisiminti. Senas bajoras, pasakė vartininkas, ištikimas burbonų tarnas. Jis turėjo vienturtę dukterį, išleido ją už pono de Vilforo, kuris buvo karališkasis prokuroras iš pradžių Nime, paskui Versalyje. Montekristas dirstelėjo į Bertučijų. Tas buvo baltesnis už sieną, į kurią buvo atsišlėjęs, kad nepargriūtų. Jo duktai mirė, paklausė Montekristas. Prisimenu, kažką esu girdėjęs. Taip, ponė, prieš 21 metus ir nuo to laiko nei tris kartus nematėme vargšo markizo. Taip, ačiū, tarė Montekristas, nusprendęs, jog nei gyvam, nei mirusiam Bertučijui jau gana Nereikia daugiau tempti stygos, nes ji gali nutrūkti. Ačiū Jums. O dabar duokite mums žiburį. Liepsite Jūs palydėti? Ne, nereikia. Bertučijus man pašvies. Tai taręs, Montekristas padavė dvi auksinės monetas, kurios sukėlė gausybę palaiminimų ir atodusių. Pone, tarė vartininkas bergžiai rausisis ant žydinio ir ant lentynų, neturiu čia jokių žvakigalio. Paimkite iš karietų žibintą, Bertučijau, ir eime pasižiūrėti kambarių, tarė grafas. Ekonomas neprieštaraudamas įvykdė paliepimą, bet jų rankose virpa žibintas rodė, kad jam sunku. Jie apėjo gana erdvų pirmą aukštą, paskui antrą aukštą, kur buvo svetainė, vonia ir du miegamieji. Vienas iš miegamųjų susisiekė su įvyjais laiptais į sodą. Žiūrėkite, atskiras įėjimas, tarė grafas. Tai gana patogu. Pašvieskite man, Bertučijau, Eikite pirmin, pažiūrėsime, kur tie laiptai veda. Į sodą, jūsų šviesybę, tari Bertučijus. O iš kur tai žinote, mielasis? Noriu pasakyti, kad jie turėtų eiti į sodą. Kągi patikrinsime. Bertučijus sunkiai atsiduso ir nuėjo pirmin. Iš tikrųjų laiptai ėjo į sodą. Prie laukų jų durų ekonomas sustojo. Na, kasgi jums? Paklausė grafas. Bet tas į kurį jis kreipėsi, stovėjo kaip įbestas, apstulbęs, pritrenktas, prislėgtas. Jo pakvaišusios akys tartum ieškojo aplinkui siaubingos praeities pėdsakų, o mišlungiškai sugniauštos rankos lyg bandė nustumti baisius prisiminimus. Na, pakartojo grafas. Ne, ne, sušuko Bertučijus, nuleisdama žibintą ir asišlėdamas į sieną. Ne, jūsų šviesybė toliau neįsiu, negaliu. Ką tai reiškia? Nepermaldaujamų balsų tarė Montekristas. Betgi matote jūsų šviesybę, sušuko ekonomas, kad čia kažkokia velneva. Susiruošęs pirkti Paryžiuje namą, jūs nuperkate jį būtent Otejyje, Fontanų gatvėje ir lygtyčia 28 numerį. Ak, kodėl aš nepasakiau jums visko namie? Jūs, žinoma, nebūtumėte reikalavę, kad važiuočiau kartu. Bet aš tikėjau, kad vis dėlto nupirkote ne tą namą. Tarytum, Otejyje nėra kitų namų. Bet to kuriame įvyko žmogžudystė. Kokias čia kvailystės kalbate, tari Montekristas taiga sustodamas. Na ir žmogus, tikras korsikietis. Amžinai kokios nors paslaptys ir prietarai. Imkite žibintą ir apžiūrėsime sodą. Manau, su manim nebijosite. Bertučijus pakėlė žibintą ir ėmė daryti, kas liepta. Durys atsidarė, pasirodė blausus dangus, kuriame minulis bergžiai grūmėsi su visa jūra debesų. Jie uždengdavo jį savo tamsiomis, akis mirksnių nutvieskėmomis bangomis ir paskui dar tamsesni dengdavo begalybės gelmėse. Ekonomas norėjo pasukti į kairę. Ne, ne, tarė Montekristas. Ką mums eiti alėjomis? Štai graži pievelė, eikime tiesiai. Bertučijus nusišluostė prakaitą žliauginti per veidą, bet nuėjo. Vis dėlto jis ir toliau suko į kairę. O Montekristas ėjo į dešinę. Prie medžių jis sustojo. Ekonomas ilgiau nebeištvėrė. Pasitraukite iš čia jūsų šviesybę, sušuko jis. Pasitraukite iš čia maldaujų. Jūs stovite kaip tik toje pačioje vietoje. Kokioje vietoje? Toje vietoje, kur jis parkrito. Brangus Bertučijau, tarė Montekristas juokdamasis. Atsikvošėkite, prašau jūs. Mes juk ne sartene ir ne korte. Čia netankus miškas, o angliškas sodas labai apleistas. Tiesa, bet nereikia už tai jau šmeišti. Pone, nestovėkite čia, nestovėkite čia, maldauju. Man rodos, jūs kraustoteis iš proto, ponas Bertučijau, šaltai atsakė grafas. Jeigu taip įspėkite ir aš pasiūsiu jūs į ligoninę, kol neįvyko nelaimį. Ak, jūsų šviesybę, tarė Bertučijus, purtydamas galvą, ir sukryžiuodamas rankas ant krūtinės ir tikriausiai būtų prajuokinęs grafą, jeigu tuo metu jau nebūtų apnikusios svarbesnės mintys. Nelaimiai jau įvyko. Ponas Bertučiau, tari grafas, aš jūs įspėju, kad mustaguodamas rankomis, jūs jas beviltiškai laužote ir vartaliojate akis kaip velnio apseistas. O aš jau seniai pastebėjau, kad labiausiai jūs įspyręs velnės tai paslaptis. Žinojau, kad jūs korsikietis, Visada matydavau jūs paniurusį ir pasinėrusi mintyse apie kažkokią vendetą kraujo kerštas. Bet Italijoje nekreipiau tai dėmesio, nes ten tas įprasta. Tačiau Prancūzijoje žmogžudystė visada laikoma blogo skonio poilgiu. Čia yra žandarų, kurie jie domisi teisėjų, kurie už ją teisė ir ešafotas, kuris už ją keršyje. Bertučijus susidėjo rankas lyg maldai, o kadangi jis tebe laikė žibintą, šviesa nušvietė baimės perkreiptą jo veidą. Montekristas pažvilgė jį tokiomis akimis, kokiomis Romoje stebėjo, kaip vykdoma mirties bausmė Andrijai. Paskui tokiu balsu, nuo kurio vargšui ekonomai kūnas pagaugais nuėjo, tarė. Vadinasi, abatas Buzonis man pamelavo, kad po savo kelionės į Prancūziją 1829 metais atsiuntė jūs pas mane su rekomendaciniu laišku, kuriame taip liaupsino jūs. Kągi, teks parašyti abatui. Jis turi atsakyti už savo rekomendaciją ir aš tikriausiai sužinosiu, apie kokią žmogžudystę čia kalbama. Tik įspėju, Bertučijau, kad gyvendamas kokioje nors šalyje – Aš paprastai gerbiu jaus įstatymus ir dėl jūsų visiškai nenoriu pykti su prancūzijos teismų įstaigomis. Nežudykite manęs jūsų šviesybę, nusiminę sušuko Bertučijus. Argi aš jums netarnavau šventai ir sažiningai. Aš visada buvau doras žmogus ir kiek galėdamas stengiausi daryti kitiems gerą. To aš neneigiu, atsakė grafas. Tik kodėl velniai rautų jūs toks susijaudinęs? Tai blogas ženklas. Jeigu sąžinį grina, žmogus taip neblykšta ir jo rankos taip nedreba. Bet jūsų šviesybė, dvėjodamas tarė Bertučijus. Jūs pats man sakėte, jog abatas Buzonis, kuris klausė mano išpažinties Nimo kalėjime, siūsdamas mane pas jūs, įspėjo, kad mano sąžinė slekia sunki našta. Taip, žinoma, bet kadangi jis man rekomendavo jūs kaip puikų ekonomą, aš pamaniau, kad jis turi galvoje tik kokią nors vagystę. Ak, jūsų šviesybę, sušuko Bertučių su panika. Arba, kad jūs korsikiečių papročių neiškintite ir pataisite kailį, kaip sakoma tame krašte, o juk atvirkščiai, kam nors jis nepataisomai sugadinamas. Taip, jūsų šviesybė, taip, čia tikra tiesa, sušuko Bertučijus, puldamas grafui po kojų. Tai buvo kerštas, prisiekiu jums, tik kerštas. Šitai aš suprantu, bet man neaišku, kodėl būtent šis namas jūs taip jaudina. Bet jūsų šviesybė, atsakė Bertučijus, juk visa tai kaip tik šitame name įvyko. Kaip? Mano name? Juk jis tuomet dar nebuvo jūsų, naiviai atsakė Bertučijus. O kieno jis buvo? Vartininkas rodo sakė, kad Markizo de San Merano. Už ką po velnių jūs galėjote keršyti Markizo de San Meranui? Jūsų šviesybė, aš keršijau ne jam, kitam. Koks keistas sutapimas, tarė Montekristas, matyt garsiai samprotaudamas, kad jūs va šitaip netyčia atsidūrėte tame pačiame name, kur atsitiko įvykis, dėl kurio jūs taip graužė sąžinį. Jūsų šviesybė, atsakė ekonomas. Tai likimas, aš esu tuo tikras. Iš pradžių jūs nusiperkate namą kaip tik Otejyje. Pasirodo, kad namas tas pats, kuriame aš įvykdžiau žmogžudystę. Jūs lipate į sodą kaip tik tais laiptais, kuriais nulipo jis. Jūs sustojate toje pat vietoje, kur aš jam smogiau. Per porą žingsnių nuo čia, po šituo platanu, buvo duobė, kur jis užkasė kūdikį. Ne, visa tai nėra atsitiktinumas, nes labai panašu į apvaizdą. Gerai, ponas Kursikėti, manykime, kad tai apvaizda. Aš sutinku manyti, kaip patogiau, juo labiau, kad reikia nusileisti lyguistų smegenų žmonėms. O dabar susikaupkite ir viską man papasakokite. Aš pasakojau šitai tik vieną kartą gyvenime abatui buzoniui. Tokie dalykai, pridūrė Bertučijus linkuodamas galvą, pasakojami tik per išpažintį. Tada, brangusis, tarė grafas, keliaukite savo sveikas pas savo abatą. Galite pasidaryti kaip jis, kartezininku ar bernardinu, ir šnipždėtis su juo apie savo paslaptis. O aš bijau ūkvedžio apsėstų šitokių chimerų. Man nepatinka, kad mano tarnai bijo vakarais išeiti į sodą. Bet to prisipažįstu visai nenoriu, kad mane aplankytų policijos komisaras, nes turėkite galvoje, ponas Bertučijau, Italijoje teisingumo įstaigos gauna pinigus už neveiklumą, o Prancūzijoje atvirkščiai tik tada, kai jos veiklius. Aš laikiau jūs iš dalies korsikiečiu, iš dalies kontrabandininku ir nepaprastai geru ekonomu, Bet dabar matau, kad esate nepalyginti visapusiškesnis žmogus, ponas Bertučijau. Jūs man daugiau nereikalingas. Jūsų šviesybė, jūsų šviesybė, sušuko ekonomas, baisiausiai persigandęs šio grasinimu. Jeigu tik dėl to mane atleidžiate, aš viską papasakosiu, viską prisipažinsiu. Verčiau man eiti ant ešafoto, negu skirti su jumis. Tuomet kas kita, tarė Montekristas, bet pagalvokite – Jeigu ketinate meluoti, geriau nieko nepasakokite. Prisiekiu savo sielos išganimu, viską jums pasakysiu. Net abatas buzonis žinojo tik dalį mano paslapties, bet pirmiausia prašau jūs, pasitraukite nuo šito platanų. Štai mėnų tuoj išlys iš uždebesies, o jūs stovite čia susisupęs į apsiaustą. Jis lepia jūsų figūrą ir tai panašus į pono Devilforo apsiaustą. Kaip? sušuko Montekristas. Tai Vilforas? Ar jūsų šviesybė jį pažįstate? Jis buvo karališkųjų prokuroru Nime. Taip. Ir vedė Markizo de San Merano dukterį. Taip. Ir turėjo labai sažiningo, griežto, nešališko teisėjų reputaciją. Tai va jūsų šviesybė, tarė Bertučius. Šis žmogus su neprikaištinga reputacija, taip, buvo niekšas. Sunku patikėti, tarė Montekristas. O vis dėlto taip. Nejaugi, tarė Montekristas. Ir turite įrodymų? Turėjau. Ir jūs, kvaiša, praradote juos? Taip, bet gerai paieškojus galima surasti. Šit kaip, tarė grafas. Papasakokite, Bertučiau. Iš tikrųjų darosi įdomu. Ir grafas niuniuodamas melodiją iš liučijos nuėjo prie solelių ir atsisėdo. Bertučijus nusekė paskui, stengdamasis viską prisiminti. Jis tebestovėjo prieš grafą. Aštuntas skyrius. Vendeta. Nuo ko jūsų šviesybei sakysite pradėti, paklausė Bertučijus. Ogi nuo ko norite, atsakė Montekristas, juk aš visiškai nieko nežinau. Bet aš maniau, kad abatas Buzonis pasakė jūsų šviesybei. Taip, viena kita smulkmena, bet praėjus septyneri ar aštuoneri metai ir aš viską užmiršau. Tai aš galiu pasakoti, nebijodamas įkirėti jūsų šviesybei. Aš jau sakiau, kad karštai mylėjau brolį. Nusprendžiau pinigus nesiųsti, o nuvežti. Turėjau apie tūkstantį frankų, penki šimtus palikau asuntai, brolieniai, o su kitais išvykau į Nimą. Nieko čia nebuvo sunkaus, turėjau valtį, jūroje man reikėjo priimti krovinį, viskas klaustėsi laimingai. Bet kai priėmiau krovinį, pakilo priešinis vėjas ir keturias dienas mes negalėjome įplaukti į Roną. Pagaliau mums tai pavyko ir mes nuplaukėme prieš srovę iki Arlio. Valtį palikau prie Belgardo ir Bokero, o pats pasitraukiau į Nimą. Artėjame prie to, kas svarbiausia tiesa, taip jūsų šviesybė. Atleiskite, bet kaip jūsų šviesybėje pats įsitikinsite, aš pasakoju tik tai, kas būtina. Tuo metu Prancūzijos pietuose vyko skerdynys. Ten buvo trys plėšikai – Trestajonas, Triufemi ir Grafanas. Tie plėšikai žudydavo gatvėse visus, ką tik įtardavo bonapartizmu. Jūsų šviesybė, turbūt girdėjote apie tas žudynės? Šitą girdėjau, tuomet buvau toli nuo Prancūzijos. Na, pasakokite. Nime iš tikrųjų teko bristi per kraujo klanus. Kiekviename žingsnyje tysojo lavonai. Žudikai bastėsi gaujomis, pjovi, plėšė ir degino. Pamatęs šias skerdynės įsigandau ne dėl savęs. Man paprastam Korsiko žvėjui nebuvo ko bijoti. Mums, kontrabandininkams, tai buvo auksiniais dienos. Bet aš bijojau dėl brolio. Jis, imperatoriaus kareivis, grįžta iš Luaros armijos uniformuotas ir suanpečiais, jam reikia visko bijoti. Nubėgo pas mūsų smuklininką, nuojauta manęs neapgavo. Vakare brolis buvo atvykęs į Nimą ir buvo nužudytas – kai įėjo į tą patį namą, kur tikėjusi rasti prieglobstį. Pasakokite, Bertučiau, pasakokite, jūs man atstosite vakarinį laikraštį. Šitai prasidėjo 1815 metais. Šit kaip? Tarė Montekristas. Tai jau sena istorija. Taip, jūsų šviesybė, bet prisimenu net menkiausias smulkmenas, tarsi tai būtų atsitikę vakar. Aš turėjau vyresnį brolį, kuris tarnavo imperatoriaus armijoje ir buvo leitenantas. Jo pulką sudarė vieni korsikiečiai. Brolis buvo mano vienintelis draugas. Mes likome našlaičiai, kai aš turėjau penkerius metus, o jis aštuoniolika. Jis auklėjo mane kaip sūnų. 1814 metais, valdant burbonams, jis vedė. Imperatorius grįžo iš Elbei salos, brolis tučto jau vėl išėjo į armiją, prie Vaterlo buvo lengvai sužeistas ir pasitraukė su pulku už Luarus. Bet jūs man pasakojate šimtų dienų istoriją, Bertučijau, pertraukė grafas. Jeigu neklystu, ji jau seniai parašyta. Atleiskite jūsų šviesybę, bet šių smulkmenų pradžiai reikia, o jūs žadėjote kantriai manęs klausytis. Na, na, pasakokite, daviau žodį ir jį ištesėsiu. Kartą gavome laišką. Reikia jums pasakyti, kad mes gyvename mažame Roljanų kaimelyje, Korso kyšulio gale. Laiškas buvo nuo brolio, Jis mums rašė, kad armija paleista, kad jis grįžta namo per Šatorų, Klermon Feraną, Pjujį ir Nimą. Ir prašė, jei turiu pinigų, atsiųsti man į Nimą, pas mūsų pažįstamą smoklininką, su kuriuo turėdavau šiokių tokių ryšių. Kontrabandinių, įterpė Montekristas. Jūsų šviesybė gyventi juk reikia. Žinoma, pasakokite. Kaip įmanydamas, tengiausi sužinoti, kas brolių žudikai – bet niekas nedrįso pasakyti, nes visi jų bijojo. Tuomet prisiminiau išgirtąjį prancūzų teisingumą, kuris nieko nebijojo, ir nuėjau pas karališkąjį prokurorą. O karališkasis prokuroras buvo vardu Vilforas, nerūpestingai paklausė Montekristus. Taip jūsų šviesybė. Jis buvo atvykęs iš Marselio, kur tarnavo prokuroro padėjėjų. Už uolę tarnybą buvo paaukštintas – Jis vienas iš pirmųjų, kai buvo kalbama, pranešęs burbonams apie Napoleono įsilaipinimą. Vadinasi, pertraukė jį Montekristas, jūs nuėjote pas Vilforą. Ponas prokurorė, sakau jam, vakar šio miesto gatvėje buvo nužudytas mano brolis. Kas nužudė, nežinau, bet jūsų pareiga surasti žudiką. Jūs įsikūnijas teisingumas, o jis turi atkeršyti už tuos, kurių nesugebėjo apginti. Kas buvo jūsų brolis? paklausė karališkasis prokuroras. Korsikiečių bataliono leitenantas. Vadinasi, uzurpatoriaus kareivis, prancūzų armijos kareivis. Na kągi atkirtų prokuroras, jis pakėlė kardą, nuo kardo ir žuvo. Jūs klystate, ponė, jis žuvo nuo durklo. Tai ko jūs norite iš manęs, paklausė prokuroras. Aš jau sakiau, kad atkeršytumėte už mano brolį. Kam? Jo žudikams. Bet argi aš juos žinau? Liepkite surasti. O kam to reikia? Jūsų brolis matyt susikivirčijo su kuo nors ir buvo nužudytas dvikovoje. Visi tie buvę kareiviai linkė siautėti. Imperatoriaus laikais jiems tad gerai baigdavosi. O dabar kas kita. Mūsų pietiečiai nemėgsta nei kareivių, nei siautėjimų. Ponas prokurorė, tariau aš. Prašau ne dėl savęs. Aš liūdėsiu arba keršysiu, tai mano reikalas. Bet vargšas mano brolis buvo vedęs Jeigu ir mane ištiktų kokia nelaimė, vargšį moteris mirtų badu. Ji gyveno tik iš vyro uždarbio. Paskirkite jai nors nedidelę pensiją. Kiekviena revoliucija reikalauja aukų, atsakė Vilforas. Jūsų brolis buvo paskutiniojo perversmo auka, tai nelaimė, bet vyriausybė už tai neprivalo mokėti jūsų šeimai.